bwana mmoja alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya rasulullah man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati ni nani aliye na haki zaidi juu yangu mimi kutangamana naye kwa uzuri zaidi kuishi naye vizuri zaidi qala ummuka kumwambia mama yako قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك مرة tatu قال ثم من قال ثم أبوك mara ya nne ndio akamtaja mzazi baba na hapa mtume sallallahu alaihi wasallam aonyesha haki kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mzazi mama juu ya mtoto wake maal asaf leo utapata ndiyo mzazi mama adhalilishwa katika wazazi wanaodhalilishwa ni mzazi mama ukamwona mtoto aona si chochote yeye kumjibu mama yake anavyotaka kunyanyua sauti yake mbele ya mama yake kupinga anachokisema mama yake kuna jambo ambalo mtu aweza kuliona ni dogo wakati mwingine mzazi mama mwanawe akaleta mjukuu akamwambia mwanangu mimi naona huu mjukuu wangu nimwite Muhammad jina zuri mwanawe asema a mimi nataka kumuita Ali ama nataka kumuita Qasim mfano ama nataka kumuita jina lolote lingine lakini mwanangu hili ndio lanridhisha na maswali sana ulizo mama yangu ataka jina fulani kwa mtoto wangu mimi nataka fulani na pengine ni katika wale watoto ambao wameathirika sana na mambo ya kidunia pengine labda shaskizana na mkeo kuwa huyu tutamwita jina kadhaa eh, wana majina ya ajabu ajabu wasikia mtoto yaitwa abraj Eh, mtoto yetu ghafla kawakib si saingine si mabaya yani maana yake lakini uki, ukiangalia katika mujtamaa majina hayo hayapo kuna watu wakaitwa majina mpaka wakauliza ah ili jina hivi maana yake nini ah, ah ilikuwa babako anampenda ule mdundiko wa lile jina ule mdundiko wa lile jina ameupenda basi akakubandika wewe lile jina lakini tuna majina ya asili kwetu ambayo hayapingani na Uislamu majina ambayo ni ya lugha ya Kiarabu, kwa mfano Muhammad, Ahmad, Ali, Abdullah, Abdurrahman, mengi tu, lakini waje kumwona mtu apewa jina la ajabu sana. Sasa ashindana na mama yake mzazi hivi jina tu naweza kukufanya wewe ushindane na mama yako mzazi alikuzaa na jina alilitoa yeye si eti la khalifu sheria mtii mzazi wako katika hilo na ndogo sana hilo ndogo sana ni dogo sana kuna mengi mengi mengi watakikana umtii mzazi wako zaidi ya hilo na mifano kama iko mingi sana na hii wakati mwingine utapata mpaka mtoto ambaye ni mtiifu kwa mzazi wake pia hapa huwa iwaanguka hapa hapa naanguka